بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ليتكون درس أكوانزة كنجية كنجي كتابه أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي رحمه الله أنا شكيت النصيحة الولدية لتنقليها لكوني مقدمة تنقليزي وكتواليزا مضموني إيش كتاب نمالين وكتاب إيش دورت أنزا موجك موجة أسيما رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله ni kupokea kitabu wasema qala Sheikh al-Faqih al-Imam al hafiz Abu al-Walid al-Baji radiyallahu anhu wa rahima al-muqaddima kianza mianza na utangulizi wake sema na kama tulivyotangulia kueleza kitabu hichi ni wasia au andika akiwaandikia watoto wake wawili akiwaandikia watoto wake wawili Abu Muhammad Al-Hasan wa Abu al-Qasim Ahmad hawa walikuwa watoto wake wawili alipokuwa akhofia pengine aiza kufa kwa karibu na asipate kuwalelea watoto wake na kuwafundisha mwenyewe akaona apatilize njia ya kuwaandikia ili lau atakufa ataondoka basi wakiinuka watapata wasio wa babao ndio hichi kitabu kilichopatikana akianza sema يا بني هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما enyi watoto wangu wawili Allah awaongoze awaelekeze na awafikie na awakinge yani awafikie kila la khairi na awakinge na kila la shari وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة na Allah awape fadla nyinyi kuwapatia na kuwafungulia khairi za duniani na akhira wa waqakuma mahdhurahuma birahmati na Allah namuomba pia awakinge na yaliyokatazwa yaliyoharamishwa au yanaoogopewa ya duniani na ya akhira kufikia hapa hii ni dua hii ni dua ya baba awaombea watoto wake, na hili ni jambo kubwa sana ya mzazi kumwombea mtoto, na ni sababu kubwa katika sababu za kutengea yule mtoto na kuongokewa mtoto na kuwa mwema. Sababu ya dua ni sababu kubwa sana. Kwa nini? lianna al-umur wa lianna maqalid al-umur biyadi Allah mambo yote kwa kwenye mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika alhidayah wadhalala vile vile uongofu na upotevu yote kwa kwenye mkono ya Allah subhanahu wa ta'ala man yahdihillahu fala mudilla lahu yule ambaye kwamba Allah atamuongoza hakuna mwenye kumpoteza waman yudlil falan tajid lahu waliyan murshida yule anayepotezwa na Allah yani Allah akaacha kumuongoza basi hakuna atakaye kumongoza yote kwenye mkono ya Allah subhanahu wa ta'ala fa idha kana al-amru kadhalik basi mtu amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa anapokuwa kwenye shughuli ya malezi ya kumrakibisha mtoto wake kumtengeza mtoto wake basi ajue kwanza kabisa yeye wakumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati awaombee wale watoto hili ni jambo muhimu sana pili unapokuwa katika shughuli ya kumfundisha yule mtoto na kumweleza yule mtoto tanguliza kumwombea mbele yake na yeye akusikie kwa sababu hili lajenga thika kwenye moyo wa mtoto kwako wewe na yule mtoto kutambua kwa huyu mzazi wangu anitakia kheri bali si mtoto yoyote unapokuwa wataka kumwelekeza ukamtanguliza kumwombea dua hadhihi dalala kwa wewe utakia kheri hili urakibisho ile moyo wake awe tayari kukubali yale mafunzo na huu ni uslubu mtumia ulama qadiman kutoka na kitambo bal mtume sallallahu alayhi wasallam kama mara aombea masahaba zake kabla kuwafundisha au awatangulizia kuambia maneno na kudhihirisha yenye kuonesha kwa kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam awapenda wale masahaba zake hata tatahayya alqulub mpaka zile nyoyo ziwe tayari kukubali nini yale ambayo kwamba yata au watafundishwa naam na jambo la kuombea watoto maashara alahibba ndio mwendo waliokuwa nao wema waliotangulia kutoka manabii masahaba tabi'in aima angalia kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala atueleza dua za manabii kuombea watoto wao نبي Allah Ibrahim asema ameomba Allah subhanahu wa ta'ala rabbi ja'alni muqima salati ha alipoomba ku Allah mjalieni mwenye kusimamisha sala asemaje hmm? wa min dhurriyyati si ndio rabbana wa taqabbal du'a na watoto wangu pia alipomwomba Allah amkingi na shari ya shirki wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam angalia yeye na nabii Allah Ismail alipomaliza kujenga Kaaba waomba dua ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا waombea na watoto wao hakadha angalia katika siyar za anbiya zote zilizokuja kutaja utakuja kuona kuna ihtimam ya kuombea watoto طيب angalia wema waliotangulia angalia aima wa dini mmoja wao akiwa ni huyu Abdul Walid al-Baji hapa atanguliza hili la kumwombea mtoto kwa hivyo kumwombea mtoto maashara al-ahibba kando na kuwa ni sababu ya kumwongoza yule mtoto kando na kuwa ni jambo la kumfanya yule mtoto akutambue kuwa wewe wampenda pamoja na haya yote ni sunna ya watu wema waliotangulia kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana maashara al-ahibba kuwa na himma nalo na mzazi kulitilia maanani jambo kama hili pamoja na hayo yote matatu kumwombea mtoto yenyewe ni katika mambo yenye kujulisha wema wa mzazi kwa sababu mwenye kumwombea mtu kuongoka na awe mwema hii ni dalili kwa kuwa yeye kutokana mbele mwanzo ni mwema na ni mtu ako na ihtimamu ya wema yani kuwa yeye awe ni mwema na awe na ihtimamu kwa mwema kwa sababu daiman ashay'u yati min masdari hili linavyojulikana kitu huja kutoka kwenye chumbuko lake fa idha sadara ad-du'a bis-salah min qalbi rajul inapotoka dua kumwombea mtu aongoke kwenye moyo wa mtu hadhihi dalala ala salahi hadha al-qalb hii ni dalili kuonesha wema wa hunu moyo. Taib. Na kinyume chake kama walivyosema faqidu shay'in la yu'ti. Mwenye kukosa jambo kwamba hana jambo huwa halipeani lile jambo. Kwa hivyo lile kwa kuwa mzazi daiman ana hamu ya kumwombea mtoto wake aongoke, hii ni ishara ya kuonesha wema wa yule mzazi. Na katika mambo yenye kusababisha mtoto aongoke ni wema wa mzazi. Mzazi anapokuwa mwema hii ni sababu ya kuongoka mtoto tayari haya ni malezi kwanza wamlea yule mtoto na haya yeye kuinukia kwake kutoka toka mdogo mpaka awa mkubwa apata yeye na babake ni anapozungumza ni nasiha na babake mamake amwombea dua mtakia kheri apata haya ndio malezi atainukia na malezi hayo naye anapopata mtoto awe atakuwa na mtoto kwenye hali hiyo kwa hivyo lile jambo la kuwa wewe wamwombea wa mtoto kila mara na akuona kuwa mwombea lenyewe lile, kando na kuwa ni dua kumwomba Allah amwongoze, lile lina athari ya kumrakibisha yule mtoto, lina athari kubwa sana ya kumrakibisha nani? kumrakibisha mtoto. Naam, endelea asema Abul Walid al-Baji rahimahullah ta'ala, innakuma ashawaombea dua sasa awaelezea jambo muhimu sana amwambia innakuma lamma balaghtuma alhadda alladhi qaruba fihi ta'ayyun alfurudhi alaykuma mlipofikia kiwango cha umri yani mumekuwa sasa mnakuwa kila mkienda mnakuwa mlipofikia kiwango cha umri ambao kwamba imefikia faradhi kuwashukia yani kuwa nyinyi mmekurubikiwa kufaradhiwa na faradhi za Uislamu yani mmekurubia kubalighi طيب watawajjuhu taklifu ilaykuma na karibu hivi taklif za sharia zitakuwa zinawahusu nyinyi zinaelekea nyinyi watahaqqaqtu annakuma balaghtuma hadda man yafhamu alwa'dha na tayari mimi nimekuwa na hakika kwa kuwa nyinyi tayari mshafikia kiwango cha wale wenye kuweza kuelewa mawaidha yani mshaanza kuwa na fahamu ya kuelewa mawaidha wata, wata, wata, rushdi na tayari mshakuwa na fahamu ya kuweza kupambanua kujua wema ni upi na uovu ni upi asema wayasluhu litaallumi walilmi na tayari mshafikia kiwango cha mtu mwenye kusilihi sasa kusomeshwa na kuweza kupokea elimu basi nilipotambua hilo lazimani an uqaddima ilaykuma wasiyati basi ni lazimu mimi niwatangulizie niwapatie wasia wangu hapa maashara alahibba tupata mafunzo makubwa kwa huyu alim abul walid Suleiman ibn Khalaf al-Baji rahimahullah kuwa kama mzazi watakaniwa uwe ukifuatilia mabadiliko ya mtoto makuzi ya mtoto jambo hili liwe kwenye dira yako si mtu kughafilika na watoto akawa yeye ni kwenda mbio tu na kazi ah ghafla kwamba ah huyu umekuwa mkubwa sasa yani hana time na yeye sasa la lakini wema waliotangulia walikuwa wakiwapeleleza watoto wao wakiwafuatilia, na hili lilikuwa ni hamu kubwa yao kuliko maendeleo ya biashara. Vile tunavyofuata sisi biashara, maendeleo ya progress ya biashara, basi wao zaidi walikuwa ni watoto wao, kwa sababu biashara yao kubwa ni watoto. Watoto ni biashara ya duniani na akhira. Haya mengine ya mali biashara ya duniani peke yake. Taib, ndio utapata hapa alipofikia watoto kiwango hicho awaambia, mlipofikia hivi khalas, sasa nimekuwa mimi ni fara, ni wajibu niwape wasia wangu. Alijuaje? Kwa sababu afuatilia. Pia yatuonesha kuwa mtu atakaniwa katika kila marhala ya mtoto ajue namna ya ku namna ya kumwongoza yule mtoto anapofikia kuwa ni wakati sasa wa kufundishwa na kupewa wasia na kuelekezwa anapokuwa chini ya hapo uslubu mwingine kwa sababu hapa amwambia mlipofikia kiwango hichi sasa ndo nawapa wasia wangu kuwaelezea ya dini ya faradhi ya wajibu kumaanisha walipokuwa chini ya hapo uslubu ulikuwa sihunu uslubu ulikuwa mwingine kwa hivyo kila marhala mzazi awe na ihtimam na kujua ni uslubu gani atautumia wa kusilihi na marhala na kiwango cha yule mtoto ili ni jambo muhimu sana maashara alahibba naam awambia lazimani an uqaddima ilaykuma wasiyati wa udhhira ilaykuma nasihati sasa imenilazimu mimi niwatangulizie wasia wangu na niwadhihirishie nasiha yangu na hapa ataonyesha umuhimu wa mzazi kumpatia nani nasiha mtoto umuhimu wa mzazi kumpatia nasiha mtoto mzazi atakaniwa awe na ihtimam na jambo hili wallahi uwe wewe una vikao na mtoto wako wamuhusia mwanangu na kadha mwanangu ufanye hivi mwanangu faradhi usiawache usidharau faradhi za Allah usidharau haramu za Allah wakaziparaga hata kama mtu hakusoma dini hajui tafasilu lumur lakini yale mambo ya kimsingi kwa kuwa ya faradhi usiawache ya haramu usiyakurubie haki za watu usiziki usizivunjie ihtiramu yake au heshima yake wa hakadha uwe una vikao ukikiti na mtoto wamuhusia yule mtoto kutoka akianza kufahamu sasa akili yake yaweza kupambanua baina ya jema na ovu طيب naam endelea sema imekuwa lazimu imekuwa ni lazima kwangu niwapatie wasia wangu na nasiha yangu kwa nini makhafata an takhtarimani maniya makhafata an takhtarimani maniyatun kuogopa kwa sababu mimi naogopa siji nikaja nikanyakuliwa na kifo naweza nikafa ghafla timu yote mtu hajijui atakufa lini walam ablugh mubasharata ta'limikuma wa tadribikuma wa irshadikuma wa tafhimikuma na nisifikie kiwango cha kuweza kuwafundisha yani nisipate muda wa kutosha wa kuwafundisha kuwapatia uh, mazoezi kwenye mambo ambayo kwamba ni muhimu muyajue na kuwapatia miongozo na kuwafahamisha naweza nisifikie jambo kama hilo naam hili linatuonesha hirs bidii ya mzazi na kuwa mzazi katika bidii yake ya kumwongoza mtoto na kumwelekeza mtoto hana kuchelewesha chelewesha mambo kwa wakati wake jambo linapofikia wakati wake mubashara alifanya sahihi wajibu ni kumwelekeza mtoto mtoto amefanya kosa hapa wajibu kumwelezea hili ni kosa hapa amefanya zuri wajibu kumhimiza na kumpongeza na kumshukuru si kuchelewa ukasema ah baadaye kesho la maisha hayako mikononi mwako kwa hivyo kila jambo ambalo kwamba wewe wapaswa ulifanye katika kumwelekeza na kumkuza mtoto basi pale pale kwa nini kwa sababu kifo hatukujui kiko wakati gani ha? kifo hatukujui kiko wakati gani taib na pamoja na hivyo mtu anapotekeleza akafanya bidii yake yote akawa na bidii kuongoza watoto wake kisha akatokezea akatokezea pengine Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua kwa mapema kabla watoto wale kufikia kuwa wazee wakubwa au kuwa wakuweza yani kujisimamia lakini kama yeye alikuwa amesimama sawa sawa na huno wajibu wa kuwalelea watoto na yeye mwenyewe akawa ni mwema basi Allah subhanahu wa ta'ala hatamwachilia kwa wale watoto wake Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa au atawatoa watu wenye kuwasimamia wale watoto na atawahifadhi wale watoto kwa sababu mwenye kufanya bidii na kumuonesha Allah ukweli wake Allah hamtupi طيب kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana maashara alahibba na kuna mifano ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa watoto kwa sababu wema wa nani wema wa wazazi wazazi walipokuwa wema alafu wakaondoka duniani Allah aliwaokoa watoto wao kwa sababu wema wao wakana abuhuma saliha wale watoto wawili kisa cha nabii nabii Allah al-Khidr na nabii Allah Musa ha? walikuwa na ule ukuta ambao kwamba chini yao kulikuwa na mirathi yao wale watoto Allah aliwatoa hawa manabii wawili si watu wa kawaida mimi na wewe a si eti watu wema tu wanatolewa la anbiya Allah manabii wa Allah Allah aliwatoa miji ya huko mbali huko mpaka kufikia zile sehemu Musa asema laqad laqina min safarina hadha nasaba tumepata machofu na uzito kufikia mpaka hapa kwenye safari ni yaani safari ya mbali mpaka kwenye wakati ambao kwamba lau lile jambo Allah angeliliacha likitokezea wale watoto wangedhurika Allah akawatoa akawaleta mpaka lile jambo kutokezea hawa wamesimama kuwaokoa na kuwanusuru na kuwahifadhi wale watoto sababu nini Allah sema wakana abuhuma saliha walikuwa wazazi wake ni watu wema Wewe ni jambo muhimu sana. Mzazi kwanza kabisa awe na bidii yeye kujirakibisha na kujitengeneza yeye, alafu na ana bidii kuwarakibisha watoto wake na kuwatengeneza, basi biidhnillah tabaraka wa taala Allah atamwafikia, na lao hata ataondoka watoto bado ni wadogo, Allah atamhifadhia watoto watoto wake. Naam, asema Abu al-Walid al-Baji rahimahullah taala, fa in ansa Allah taala fil ajal haya huu wasia na waandikia ili naogopa nisije nikafa kabla nyinyi hamjafikia kuwa wakubwa lakini pamoja na hivyo lau Allah atarefushia maisha fasayakthuru an-nushhu wat-ta'lim basi ntazidi nitazidi nitakithirisha nasihi na kuwafundisha wal-irshad wat-tafhim na kuwaelekeza na kuwafahamisha ila tuonesha umuhimu wa nini wa nasiha kukariri nasiha kukariri na miongozo ya mzazi kwa mtoto kila mara kukariri si mara moja mbili basi mtu akachoka ah wewe bwana sasa ulimwengu ndio utakufundisha la abadan ulimwengu haukuletwa kumfundisha mtoto mzazi ndio aliofaradhishwa kufanya nini kufundisha mtoto na mtu wakati tamaa mtu hufanya bidii mara kwanza ya pili ya tatu na kila inapohitajika nasiha yuko mbele والتوفيق بيد الله توفيق kwenye mkono wa nani ya Allah subhanahu wa ta'ala nabii Allah Nuh na mtoto wake mpaka tena kwenye gharaq ufa tena na nini na maangamivu yale yaliyotokezea wakati ule mafuriko ha? mpaka pale bado na mtoto wake tu ha? amlingania mtoto wake ya bunayya rakam ma'ana kisha ambaye wala takun usiwe na katika hawa watu ambao kama dhalimin amwambia nitapanda kwenye jabali bala asima leo bado mpaka tena ashaangamia ana bado ana matarajio asa Allah atakubali dua yake ule mtoto wake au ataingizwa kwenye grupu lao wao watu wema amwambia ya rabbi inna ibni min ahli ni katika watu wangu hakukata tamaa mpaka Allah alipomwambia huyu si katika watu wako si mtu mwema innahu amalun ghairu salih hapo ndo alikoma خلاص lakini hakukata tamaa wala hakukata bidii mpaka iwafa sisi leo hii mtoto Allah akitutahini kwa kuwa mtoto pengine asikii amepata pengine uh, grupu si zuri huko nje basi imma tushamkatia tamaa au imma tutakata tamaa sisi ya kumnasihi tuseme ah iliyobakia itakuwa kumtetea tu lakini kumnasihi yashakusha au kauli ni kama hizo kwa kuwa ah tafundishwa na ulimwengu asifundishwa na mzazi wake ufundishwa na na ulimwengu la abadan mzazi atakaniwa kila mara awe ni mwenye ku, kumnasihi yule mtoto na hakati tamaa ya rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kam minan nas waishi ni waovu maisha yao inapobakia kidogo tunakufa akawaletea sababu ya kuongoka wakaongoka wakawa min ahli aljanna kama mtume alayhi salatu wasalam atuambia kwenye hadith hadith sahih asema anaweza ishi mtu na akafanya amal min amali ahli ahli an-nar hatta idha lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhiraa fayasbiqu alayhi القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها haya yote takana mtu awe na matarajio kila mara amnasiha yule mtoto na awe na rajaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yale aliyotangulia kumwombea dua inapokuwa peke yako na unapokuwa mbele yake akisikia naam alafu endelea asema wama tawfiqi wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun biyadihi qulubuna wa nawasikuma na hakuna tawfiqi ya kutekeleza na kuyapata haya ninaowaelekeza na kuwafundisha sitarajii tawfiki mwingine isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye ndiyo natawakkal namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun na wenye kutawakkal na kutegemea basi wamtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi qulubukuma wa nawasikuma kwani kwenye mikono yake ndiyo nyoyo zenu ziko na nawasi nasia ni muqaddimatu sha'ri ra'si hapa mbele ah ziko kwenye mikono ya Allah. yani Allah ndo atawavuta awaingize kwenye uongofu, yeye ndo mwenye kuweza kuyafanya hayo. Hapa yatuonesha kuwa mzazi na bidii yake yote anayoifanya kuongoza watoto, lakini kubwa latakaniwa liwe kwa ule mzazi iwe ni kumtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukajiona umeafikiwa pakubwa watoto wameongokewa ihmad rabbak wala usione kwa kuwa hii ni juhudi yako wala usijihisi kwa kuwa wewe ni mjuzi sana ndio maana ukarakibikiwa na watoto na pengine wale wengine ukawaona angalia wale angalia mimi la abadan wama tawfiqi illa billah hii tawfiqi iliyokuja haikuja isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwake yeye ndio mtegemee na yoyote mwenye kutegemea mtegemee Allah na hili pia ni funzo kwa hawa watoto kwa kuwa mtakavyokuishi mtakavyokuwa mjue taufiki kwa nani kwa Allah na mategemeo yenu yawe ni nani yawe ni Allah subhanahu wa ta'ala alafu endelea sema wa in hala baini wa baina dhalika ma atawaqqa'uhu wa adhunnu min iqtirabil ajali maisha yakiwa marefu nitazidi kuwa nasihi na kuwaongoza lakini lau itaniziwilia mimi na hili la kuwafundisha na kuwaelekeza lile ninalolitarajia alikuwa tarajia atakufa kwa karibuni kulingana na hali zilikuwa zimemsibu asema lau litatokezea hili ninalolitarajia na ninalolidhania yani kifo kinijie na niondoke ulimwenguni wanqita'u al na haya matamanio yangu ya kuwarakibisha nyinyi yakatika yani kwa kufa yani kwa kuwa niwarakibishe mwenyewe niwafundishe mwenyewe yakikatika kwa sababu ya kufa fafima arsumuhu min wasiyati wa uballighuhu min nasihati katika haya ninayoyaandika ni hichi kitabu hunu wasia ninayoandikia na ninawafikishia nyinyi hunu wasia kupitia hii njia ya kuandika ma in amiltu ma bihi hapa mna mambo ambayo kwamba lao mutayatendea kazi mutayafanyia kazi ma in amiltuma bihi thabattuma ala minhaji salaf as-salaf salih mkiyafanyia kazi basi mutathubutu mutakita katika mwendo wa wale wema waliotangulia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'in na aima wa hii dini lao mtayafanyia kazi haya mutakita kwenye mwendo wa wale وليتوليه وانبيا ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح na mtafaulu mtapata faida na mtafaulu katika biashara hii ni ambayo kwamba ni biashara ima ni ya kufaulu au kufeli na kufaulu kwake ndio kufaulu kwa hali ya mwisho biashara ya akhira ukiyafanyia kazi haya basi mtafuzu waniltuma khaira dunya wal akhirah na mkiyafanyia kazi haya mtapata kheri ya duniani na akhira hapa twapata umuhimu wa nini wa kuwafundisha watoto mwendo wa wema waliotangulia manhaji ya wema waliotangulia as-salaf salih hapa yataonyesha jukumu la mzazi si mwalimu nyumbani eh, eh, madrasa la jukumu la mzazi kuwafundisha watoto mwendo waliokuwa nao nani wema waliotangulia katika mambo yote ya dini katika i'tiqad katika ibada katika akhlaq katika muamalat ujue namna gani kumfundisha mtoto katika mwendo wa wale waliotangulia ikiwa hujui kwa tafsiri katika kila jambo wema waliotangulia walifanya hivyo mfundishe mtoto wako basi jumlatan huo ukiwa ukimkariria mtoto wako ya bunayya muongofu ni uongofu wa wale wema waliotangulia fanya utakavyofanya ujue usitoke kwenye uongofu wao kwenye jambo lolote katika hini dini hakadha ikiwa waweza kumwelezea kwa tafsil ndio wajibu wako hukusoma kwa tafsil basi muelezee na mfundishe jumlatan mueleze kwa kuwa yenye kusulihisha umma na wenye kusulihisha waislamu na wenye kusulihisha kila kitu ni yale yaliyowasulihisha wale wa mwanzo ndiyo yataweza kusulihisha sisi leo hii na yale ambayo kwamba hayakuwa katika vigezo vilivyowasulihisha waliotangulia haviwezi leo hii ikawa katika vigezo vyenye kutusulihisha sisi kama alivyosema Imam Malik rahimahullah lan asema lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwalaha hauwezi au haviwezi haliwezi lolote kuwasilihisha mwisho wa umma hunu isipokuwa yale yaliyousulihisha mwanzo wa hunu umma yani kwenye masala ya dini ndio hapo waambia haya nilioandikia mkishikamana sawa sawa yani amewaandikia namna gani wema waliotangulia walikuwa katika kila nyanja katika eneo hili lao kutashikamana nayo basi atafuata nyayo za wale waliotangulia na kwenye hilo ndio kufaulu katika biashara hii na kwenye hilo ndio kusibu na kupata kheri ya duniani na akhira alafu mwisho malizia katika huu utangulizi anamwambia wa astaudiu Allah dinakuma wa astaudiu llaha dinakuma wa dunyakuma na mimi namwachia Allah Alwadia ni mtu anapokuwa yuenda safari ana amana yake vitu vya thamani vile anapoenda safari ah, avichukua ampatia mtu mwaminifu bwana kwa sani yako nishikie nenda safari nikirudi utanikabidhi hiki kitu chaitwa wadia umekiweka kwa mtu akuhifadhie mwaminifu طيب sahihi kuna bunuk lakini zamani ilikuwa hakuna bunuk mtu anapokuwa yenda safari mali yake anao yeye mwenyewe lakini wasafiri sasa nyumbani pengine ni wanawake tu au pengine hakuna mtu hawezi kusafiri na mali yake angalia mtu muuminifu amwachie kama mtume sallam alipokuwa makka akijulikana as-sadiqul amin kila anaenda safari humwachia amana zake ndio mpaka alipofikia wakati wa hijra hakuweza kuondoka ila baada kumwacha ali radhiyallahu anhu nyuma ili azitoe zile amana zipeleke kwa wenyewe angalia subhanallah uaminifu ulipofikia kiasi gani hawa wamekudhulumu wamekunyanyasa wamekufanyia kila kukufanyia mpaka wamekotoa mji ah kisisi leo hii tungesema ah, ah mali yao halali ndio hata kwa kuwaje ni kafiri leo umbe mtu ah kafiri yule kamwibia la abatan wallah alhaq haq haqqi ni haqqi tabakia hata kama ni kafiri ma kuidhulumu. Angalia Mtume alayhi wasallam, wamemfanyia yote ya kumfanyia, lakini amwacha mtu nyuma, amkabidhi hii ni amana ya fulani, hii ni ya fulani, hii ni ya fulani, hawa hawa waliomfanyia kumfanyia azipeleke. Almuhimu, hii ndio inaitwa alwadia. Hasa hapa yeye asema kuwa aogopea ataondoka na atafariki. Kwa hivyo kikubwa alichokiacha nyuma ni ni watoto, hichi ndio kikubwa naambia basi mimi amana hini yangu hapo kwamba ni nyinyi namwachia Allah subhanahu wa ta'ala anilindie ah hivi ndivyo ilivyo lakini sisi leo hii ni mtu akihofia ya kukofia kitu kikubwa ambacho kwamba kukimbilia ni mali na tukatai mali yahifadhi hifadhi wahifadhie watoto wako mali lakini kikubwa sisi ni mali kuliko watoto ah mtu akiogopea kuwa sasa bwana pengine mimi naondoka mali yangu au watoto wangu Ah, akafanya kila bidii za kuhifadhi na ili yeye lao ataondoka watoto mali yake mali yao wafanye nini wayapate hadha tayyib tayyib lakini bora na kubwa zaidi ni dini ya wale watoto dini ya wale watoto nawaambia astaudiu Allah dinakuma wa dunyakuma dini yenu na dunia yenu namwachia Allah amana mimi. Na huwezi kufanya hivyo isipokuwa baada ya kuishi kutekeleza yale anayoyataka Allah. Ikiwa hukutekeleza kufanya bidii ya kuongoza watoto, utamwachiaje Allah amana ya watoto yako wakati wewe mwenyewe ulipokuwa hukuyafanya? Ha? Kwa hivyo malizia sema wastaudiu Allah dinakuma wa dunyakuma wa astahfidhuhu maashakuma wa maadakuma, na namuomba ya Allah awahifadhie maisha yenu duniani na marejeo yenu ya kurudi kwake wa ufawidhu ilayhi jami'a ahwalikuma, hali zenu zote namtegemezea Allah subhanahu wa ta'ala, ayo ni mwenye kuzirakibisha na kuwalinda. Wa huwa hasbi fikuma wa ni'mal wakil, na yeye ndio mwenye kunitosheleza mimi kwenu nyinyi, yani kuongokewa kwenu, kutengea kwenu, basi Allah anitosheleza mimi kunitekelezea haya kwenu nyinyi. Taib, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, na yeye ndio mwakilishwa bora zaidi haya yote ayaandika awapatie watoto wake wayasome watoto wakisoma waone namna gani mzazi wao alikuwa na bidii ya wao kutengea na kusilihi awanayaona kupitia kwenye nini kwenye ule wasia basi na wewe fanya bidii mtoto wako aone bidii yako na hamu yako ya yeye kutengekewa kupitia katika wasia wako kupitia katika nini wasia wako mafundisho yako maelekezo yako yule mtoto mwenyewe ahisi kando na wewe kumwambia mimi nakupenda na kupendelea khairi la acha ahisi kwa kuwa wewe wampenda kweli umpendelea khairi fundisha umuombea hivi natakaniwa hiyo muamala baina mzazi na watoto takomea kwenye hili باذن tabaraka wa taala katika anayofuatia abul Walid al-Baji atatuelezea moja baada ya lingine katika yenye kumrakibisha na kumtengeza mtoto tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atusilihishie nia zetu na watoto wetu na mshtamaa zetu innahu waliyu dhalika walqadir qadir alayh wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam